podvečer, lebo ak chcete dobrý večer, milí priatelia, je krátko po 18. hodine a vy ste na a 17.30 hodine, 30. minúte, väčšinou tak tu začíname 18. preto som sa chvíľočku zmýlil, pretože mám tu dnes veľmi vážneho a zaujímavého hostia, ale to až za chvíľočku. Vítajte pri počúvaní Rádia Slobodný vysielač pri relácii Okno do duše. Ste naladení na veľmi zaujímavú tému, ktorú dnes určite budete môcť vypočuť buď priamo teraz live, alebo potom neskôr zo záznamu. Napriek tomu vítajte. Veľmi rád som, že mnohí z vás ste práve teraz napojení, či už ste svo čes svoje a tie laptopy, či ak sa to volá, a podobné zariadenia, ktorými to držíte v rukách alebo pred očami. No a teraz máte možnosť si naladiť rádio Slobodný vysielač a pravidelnú strednejšiu reláciu okno do duše. Pri mikrofóne aj za mixážnym pultom, tak ako vždy, doktor Jozef Čuha, psychológ, a my budeme mať dnes zaujímavú tému, ako som povedal, ale to až o chvíľočku. Ja dám pre vás, ktorí nás prvý raz počúvate, nejaké kontakty. Je tu kontakt 048, to je predvoľba do Banskej Bystrice 3810101, je telefónne číslo a ak nám budete volať aj zo zahraničia, napríklad z Brazílie, ako občas zavolá Karol, tak nech sa páči 00421 483810101. A pre tých, čo radšej píšete, tak studiozavinaclobodnyvysielač.sk To je na začiatok také uh, nevyhnutné, aby sme mohli vôbec o tomto rozprávať. <clears throat> tak ako som vám povedal, tak dnes mám veľmi zaujímavého hostia, mm, človeka, viete, keď Uh, som sa prvýkrát tak odhodlával, že či vôbec mám zavolať, tak mal som také, také mrazenie v chrbte, možno som sa aj spotil, že či a do mojej relácie môžem a či mám odvahu si zavolať hm, človeka, ktorý je dnes mojim hostom. No a keď to dobre počúvate, tak určite viete, že tú odvahu som získal a mám tu dnes eh, nie hostia, ale hostku. Tí, ktorí sa pohybujete na sociálnych sieťach, či je to YouTube, Facebook, Instagram alebo aké iné, možno Telegram, tak eh, poznáte eh, ten charakteristický hlas a aj potom tvár, ktorú e, žiaľ Bohu dneska, dnes e, v Rádiu Slobodný vysielač nebudete vidieť, ale keď si nájdete platformu 40+, plus, alebo ako sa to volá? Odznova. Odznova je veľmi, veľmi žiadaná žiad, sú to žiadané podcasty, kde moja hostka robí fantastické, naozaj fantastické relácie a podcasty s ľuďmi, ktorí sú neskutočne významní. A možno, že ich ani nepoznáte, pretože dnes sa všetko točí okolo politiky a okolo eh, napríklad hercov alebo nejakých iných umelcov, ale v tej druhej vlne sú o mnoho lepší a významnejší ľudia, ktorí E, ktorí sa e, nedostávajú do médií ani do tých médií hlavných, ktoré sú dnes už možno bývalého mainstreamu, lebo dnes alternatíva, ako je Slobodný vysielač, alebo iné, ktoré poznáte, Infovojna a tak ďalej, tak to sú dnes hlavní, e, hlavní mediálni guru, ktorí vedú zaujímavé rozhovory. Takže Dámy a páni, dovolte, aby som vám predstavil človeka, ktorý dnes tu oproti mne sedí, dámu, veľmi šarmantnú, pani inžinierku, nie, fopa prvé, Martinka a Valachová. Martinka, vítajte. Jozef, e, veľmi pekne ďakujem a zdravím všetkých e, posluchačov Rádia Slobodný vysielač a želám, aby sa vám dobre počúvalo a hlavne dúfam, že to nebude len vážne, ale že to bude aj humorné, vtipné, skratka zo života. Tak ste to počuli, ten hlas a, ktorý je charakteristický v tých podcastoch. No a aby som hneď na úvod e, mohol e, pre tých, ktorí máte záujem, Mm, počúvať a aj sa zapojiť do našich, e, na naše relácie, tak pani e, Valachová Martinka je aj e, autorkou veľmi zaujímavej knihy Kam miznú vaše peniaze. Podcast bude ako nebolo, podpis Martina Valachová s venovaním. S láskou venuje. Takže vy, ktorí sa Viete čo, porozmýšľajme, ako by sme im dali otázku a potom, keď odpovedia naši poslucháči na otázku takú, ktorú budeme chcieť počuť, tak možno vyžrebujeme, alebo možno sa nájde len jeden, ktorý bude vedieť správne odpovedať, tomu to pošleme. A teda teraz mám ako na prvú eh, dať nejakú otázku? Nie, na prvú vás hneď nebudem. Po prestávke dáme nejakú otázku, ano, aby nebudem. sme ich držali tu <laughs> v napätí. <laughs> Takže máte napätie kam iznú vaše peniaze. A teraz ja to tak pomaličky tú knihu otáčam a zo, z tej druhej strany je cvičebnica nového života, kam iznú vaše peniaze, zarábate a stále všetko míňate, ako vybudovať finančnú rezervu bez veľkého šetrenia. Takže tam budete mať aj cvičebnicu, ale aj tú teóriu. Zaujímavá z jednej, z druhej strany, ktorej, z ktorejkoľvek strany to otočíte, vždycky to budú informácie pre vás veľmi podstatné. A Martinka je uh, veľmi dobrá spíkerka, uh, človek, ktorý vedie podcasty, veľa, veľa rozpráva a teraz, uh, ja keď som hovoril priateľom, že uh, budete uh, mojim hostom, mojou hostkou, tak Odpoveď bola, a kto koho bude spovedať, <laughs> respektíve viesť, kto bude ten hlavný, hlavný speaker a kto bude odpovedať. Uh, nedechám vás, aby ste si to otočili, pretože je to už vaša taká uh, možno profesionálna deformácia, mm. že viac rozprávate. Uh, Eh, moja prvá otázka eh, bude na vás, ktorá ma veľmi zaujíma. Túto otázku dávam eh, väčšine svojich klientov a otázka znie, kto ste? Hmm. No. Neviem, či ste pripravení na dve hodiny ticha. <laughs> vážení poslucháči, Chodte si zatiaľ upratať dom, <laughs> umyť okna, ide jar, e, niečo navarte, nejakú večeru a e, potom možno, že príde odpoveď moja, že kto ja som. Tak e, ja si myslím, že človek má tak viac roli v živote, takže aj podľa toho by možno znela tá moja odpoveď, ale také tej svojej podstate a to, čo som, kto som ja od detstva. Som človek, ktorý keď niekde vošiel a naozaj od malinkého mala, vždy som vedela spôsobiť rozruch a mojimi otázkami otáčať veci úplne, že narubí. A asi od troch rokov som sedávala v okne rodičovského domu a môj otec si pamätám, že mi tak v detstve hovoril, že som hotová FBI. Mm. A vždy som každého spovedala a vždy som sa snažila hľadať nejaké odpovede na tie moje otázky. Takže som človek zvedaví. Ja si myslím, že to je vlastne taká hlavná vec, ktorá mi ostala a zatiaľ nikto vo mne nedokázal zabiť. <laughs> ani, ani socík a ani tie roky po, po tom páde režimu a ani tých minulých 5 rokov, aj keď na chvíľočku som bola tu i tam taká, že umlčaná, že som e, sa akoby až bála sa pýtať alebo odpovedať, ale vždy sa to vo mne tak nejak zobudí, čiže ja som človek zvedavý a to je asi uh, to, kto som. Mm, zaujímavá, veľmi zaujímavá otázka. A priznám sa, vážení poslucháči, že neboli sme dohodnutí na tejto otázke, že bola to z mojej strany trošku podpásovka, ale bolo to aj z toho dôvodu, že som si dovolil uh, nie každému si to dovolím. Uh, veľmi často sa totiž to stáva, že ľudia na takúto otázku odpovedajú, že kto som, tak som muž alebo žena. <laughs> Ej, to, je, to je odpoveď, že to je biologické, teda to je pohľavie alebo biologická nejaká, biologický rod. Potom hovoria o nejakej profesii a tak ďalej a tak ďalej. No a keď e, učíme ľudí povedať, kto som, e, hlavne z toho profesionálneho hľadiska, tak vždycky prirovnávame alebo dávame taký prímer, že si predstavte, že e, máte sa dohodnúť s nejakým e, veľmi, veľmi významným hostom alebo klientom, s ktorým by ste chceli niečo, nejaký biznis spraviť alebo rozhovor. No a máte na to 12 sekúnd. Tých 12 sekúnd je na to, že spolu nastúpite do výťahu a on býva na samom vrchu a vy mu za tých 12 sekúnd musíte povedať, kto ste a odpoveď musí byť taká, že poďte, chcem o tom vedieť viacej. Ale uh, to keď učíme týchto ľudí, tak to sú najprv na 4 strany sa napíše, že, že kto sú, potom sa to dáva menej a menej a sa dostane jedna veta a um, takto keď som si to ja pripravoval niekedy pred x rokmi, uh, tak uh, mi napadla taká myšlienka po tých všetkých sťahovákoch až do tej jednej vety, že som človek, ktorý vie o vašich ľuďoch viac, ako si vy dokážete predstaviť. Tak mohli by ma, na, mohli by povedať, no tak si nejaký BIHTB, e, alebo ja neviem kto, ale už tam je samotná, samotná podstata toho, že e, som človek, ktorý sa zaujíma o druhých ľudí a poznáva ich a tak ďalej. No a Martinka je človek zvedavý a to sa mi veľmi páči, že e, vie položiť dobré otázky a ja budem teraz sa trošku tak sa snažiť tie dobré otázky dobré otázky tiež klásť. Takže už uh, v tom uh, najrannejšom detstve ste už mali takú, takú tendenciu, že by ste mohli byť niekedy človekom, ktorý bude klad otázky, alebo že by ste už vtedy mm, uvažovali o nejakom moderátorstve? Tak vtedy, eh, keďže <laughs> mám už nejaký ten vek, mhm. vtedy ani asi neexistovala eh, taká, taká pozícia moderátora. Boli nejaké zábavné relácie, eh, kde teda bol nejaký konferenciér, skôr by som povedala, než moderátor. Potom boli hlásateľky mhm. a potom boli herci a herečky. A môjim snom teda v tom, v tom detstve uh, bolo byť, stať sa herečkou. Áno. zdalo sa by to úplne také nádherné. A, môcť sa premeniť na čokoľvek na chvíľu a, v tej, v tej úlohe. Ale keďže ako aj posluchači istotne teraz počujú, tak e, ja nevyslovujem úplne správne písmenko R, mám ho také francúzske. Mm. A to bolo považované za socializmu za rečovú vadu a za jasné nie. A mm. prečo vlastne som sa ani nemohla uchádzať a, o štúdium a, a týmto ani si, smerom. Ani ste to neskúšali? A, no, dostala som to jasné nie. To, to mm. bola rečová vada, nebolo to možné. Takže ten môj život sa uberal potom nejakým úplne, že iným smerom. A ten môj život veľmi Poznačil poznačil e, môj vzťah s e, mojou starou mamou. Uh-huh. A, a moja babka bola veľmi dobrá obchodníčka, my sme mali veľké zahrady, chodili sme e, predávať v Bratislave na Miletičku a okrem toho že som sa vedela pýtať, tak tá babka teda odhalila vo mne ten obchodnícky talent, lebo bola som naozaj schopná predať úplne všetko. Aj ma to bavilo a tak sa vlastne tá prvá časť toho môjho profesijného života uberala skôr takýmto smerom. A, a až vlastne <laughs> pred pár rokmi, keď e, to je taká príhoda, že už ma nikde nechceli mm-hmm. ako šéfku, ja som celý život bola taká nejaká, že vedúca. <laughs> Stále som e, teda bola niekde vedúca, buď eh, nejaká obchodná riaditeľka, marketingová riaditeľka, ekonomická riaditeľka a ja neviem čo. A preto 50 eh, teda som dostala takú popapuli, že mi bolo oznámené, že teda moje ročníky nevolajú na takéto pozície už. A vtedy som naozaj prvýkrát stala tvárou v tvár niečo, čo ma úplne prekvapilo. Ja som na to nebola pripravená. <laughs> a tam sa začala odvíjať e, tá nejaká moja nová vlastná cesta a, a som, som za to veľmi rada, že ma vlastne už nikde nechceli. A to bolo také vtipné, lebo um, <laughs> ja som slúbila uh, poslucháčom, že dúfam, že uh, ich trošku aj pozabávame keď som sedela teda u toho pána, ktorý predtým, než zistil, koľko mám rokov, mal pre mňa vlastne tri pozície a, a zrazu teda neboli, tak ja mu vravím, že viete čo, nevadí, tak e, dajte ma na vratnicu. Mhm. A ja som taká vtipná, vynaliezavá, tak ten manažment, keď bude chodiť vlastne do, do práce, oni už po dvoch týždňoch zistia, že nemám čo robiť na tej vratnici a jednoducho sa ocitnem tam, kam patrím. A na mi pa, ten pán povedal, že no to nepôjde Martina, lebo vy ste prekvalifikovaná. Vy hm. toho viete príliš veľa, aby vás zobrali na nejakú obyčajnú pozíciu, pretože každý bude vedieť, že tam nevydržíte. A ja som tam sedela, tak som tak pozerala <laughs> si, hovorím, že do keľu. Tak ako včera večer som bola ešte dobré mlieko v pohári a teraz sa niečo z večera do rána stalo, mlieko skyslo a už som úplne nejaká pokazená, už som vlastne na nič sa nehodiaca. A, a ja som s takým odhodlaním vlastne odišla z toho stretnutia a povedala som, že keď to naozaj takto je, že ľudia pred 50 sú vlastne takto hodení kvázi cez palubu, tak ja s tým niečo urobím, lebo doteraz som v živote vždy niečo vymyslela. Mm. Takže tam, tam sa to nejak začalo, táto, táto moja cesta, kde mi pomáhala zase tá moja zvedavosť, tvorivosť a asi po troch rokoch, ako som teda sa venovala hlavne písaniu, tak mi prišla do života jedna taká koučka, ktorá ma spovedala u nás doma v kuchyni, nikdy na to nezabudnem. No a ona sa ma spýtala, že čo by si robila? A to teraz si môžu aj e, posluchači, keď nás počúvajú, urobiť takúto, takýto nejaký test. A čo by si robila Martina, keby neexistovali žiadne, ale žiadne obmedzenia? Ani finančné, ani skrátka žiadne. Čo by to bolo. Skús popremýšľať. Mm. A vy ste rozprávali o tom výťahu, že človek má 12 sekúnd. Ja som nepotrebovala ani tých 12 sekúnd. No, ja som odpovedala úplne hneď a z voleja. Mm-hmm. A ja som povedala, že mala by som svoju talk show. A ona tak na mňa pozrela a ja hovorím, no dobre, tak aspoň podcast. <laughs> A presne takto sa zasmiala a povedala mi, a prečo ešte nemáš? Teraz to ma tak ako vystrelo v tej kuchyni a začala som menovať všetko, prečo sa to nedá. Lebo neviem ako, neviem technicky, neviem, neviem čo, to bude drahé, to bude... Sypala som zo seba všetko, čo, čo mi napadlo a ráčkujem. Kto to bude počúvať? <laughs> a tak? No vo Francúzsku všetci. No hej, hej. A si predstavte, že aj na Slovensku, tak nie ešte, všetci to ešte nepočúvajú a ani nikdy nebudú, lebo samozrejme sa to ani v dnešnej dobe nedá, lebo obsahuje veľmi veľa a nie každému musí aj vyhovovať e, to, čo sa ja pýtam, alebo vôbec e, akých hostí si volám. Ale e, ja veľmi dobre viem, že bol útorok ona od nás odišla a ja som to hovorila môjmu mužovi, on tak na mňa pozeral a už videl mi na očiach, že, že tu k niečomu prišlo. A v piatok som točila o, svoj prvý rozhovor, svoj prvý podcast. Úplne zle, technicky všetko zle. To v podstate um, ne, nevedela som ešte ako na to ale, ale bolo to tam jednoducho a odtedy už som neprestala. Odtedy mm. som sa neprestala pýtať a potom postupne som sa teda presunula na YouTube. A to bolo v auguste 2021, takže 3,5 roka som na YouTube a tam už teda prišlo k zmene toho názvu. Kanál sa volá Odznova. A to bolo tiež také zaujímavé. <laughs> no, na začiatku, keď som to začala točiť, tak nevedela som tomu vymyslieť nejaký názov. Niečo akože. Tak sa to volalo a teraz sa všetci budú určite doma smiať, že praktický sprievodca životom po 40 by, akože z angličtiny B a tvrdá I, Martina Valachová. Aha ani sa to neišlo zmestiť tam do toho, že máte že názov, ano, a to má len určitý počet tých, tých písmenok, tak ledva som to tam vtrepala, lebo stále som si myslela, že nech to má nejaké prepojenie s tým, že mám ten magazín 40+, plus, nech je tam teda aj to moje meno, nech neviem čo a, a nevedela som z toho nič tou vylúčovacou metodou nejak dať von. A krátko predtým, než som sa presnula na ten YouTube, tak uh, si pamätám tiež takú zaujímavú sobotu a volala som jednej, uh, jednej dáme a hovorím, že musím vymyslieť nejaký iný názov toho podcastu, veď to, než to, než to poviem, tak už ľudia zaspia. <laughs> si to ani nezapamätajú, toľko toho je. A ona mi povedala, že vieš čo, ty sa tak čudne pýtaš, je, že čudne? A že áno, tak čudne, vieš, že ty položíš tú otázku a človeku už by sa zdalo, že aha, teda otázka zodpovedaná a ty ešte potom zrazu, akoby spoza rohu, znova vyskočíš ešte s nejakou ďalšou alebo doplňujúcou. A hovorím, že tak čo, teda ako to, že, tak čo ja viem, že e, daj tomu názov za rohom, je, že za rohom, pre boha, že spoza rohu ti niekto aj facku dá, mm. alebo ťa pes oští, alebo <laughs> neviem, hej, hoci čo, ne, za rohom. Tak hovorím, dobré, dnes asi nie je dobrý deň na to, aby sme vymysleli názov, tak sme dotelefonovali a zase prichádza môj muž a pýta sa, kto to bol, čo, čo, čo, čo ste sa to rozprávali. A ja som otvorila chladničku a hovorím, že ale vie, že no skrátka ja sa tak divne pýtam a, a už to vyzerá, že už som sa dopýtala a ešte tak akoby spoza rohu vyskočím a akoby sa odznova opýtam. No chápeš, a teraz vyberám niečo z tej chladničky, otočila som sa do tej kuchyne, pozerám na neho, on pozera na mňa a ja hovorím odznova. <laughs> A on, že čo odznova? Tak sa to bude volať. Takže takto vzniklo od znova a završím toto vlastne takou myšlienkou, že chcem, aby tento náš rozhovor, teda želala by som si to, <laughs> aby bol taký trošičku motivačný, lebo viem, že veľa ľudí a sú na to aj štatistiky, e, chodí do práce, ktorú neznášajú, alebo ju nemajú radi, alebo skrátka chodia tam preto, lebo treba je z niečoho platiť účty. No. A ja by som nebola verila, ja keď som stala v tej situácii, že ja ešte mám tomuto svetu čo ukázať. Išla som naozaj v takom boji, ako e, vnútorne ma to veľmi zranilo, že zrazu som teda akože stará, čo teraz so mnou bude, ale išla som v takom boji rozhodnutá, odhodlána, že ja ešte ukážem, ja, ja vám ešte ukážem, ja ešte nie som do starého železa, čo v podstate asi možno ani nie je toto správne, ten, ten správny spôsob, ako niečo začať, ale bolo to skôr z toho zranenia, že to bolo taký, taká moja obrana, že, že mňa to zranilo a moja obrana bola, vlastne odpoveď bola boj. Uh-huh. Že išla som do toho, do toho boja a ale nebola by som nikdy verila, že takáto situácia práve mi prinesie tú možnosť si sadnúť, napísať na papier, čo všetko viem, čo všetko som za tie roky pre tých zamestnávateľov robila, vďaka čomu oni veľmi dobre zarábali. A odmenou mi bolo teda to, že už som bola potom vyhodnotená, že vlastne kvázi ako nepotrebná. A možno aj vy, priatelia, niektorí, ktorí nás teraz počúvate, ste v takej situácii, že možno ste dostali výpoveď, alebo necítite sa dobre v tej robote, alebo sa vám dejú takéto nejaké veci, lebo tá doba je veľmi turbulentná. Možno ste povedali v práci nejaký svoj názor na niečo, s čím vaša firma hodnotovo nesúznie, to je také moderné slovo, a vám sa kníše stolička pod vami. Ja som si uvedomila, že keď človek stojí naozaj v takej tej situácii, že je úplne že až oplieskaný od blata, ako keby okolo vás prebehlo nejaké auto, vy stojíte pri tej mláke plnej bahna, teraz všetko to máte na sebe, tak vy cez to blato vtedy nevidíte, že keď to zo seba zmiete, tak za tým je nádej na niečo nové a pekné. Mm-hmm. A toto sa vlastne mne stalo. Že keď si na to sa pozerám spätne, ja som veľmi vďačná, že som vlastne mohla niečo také zažiť, prežiť a odporúčam naozaj každému človeku, ja teda nie som psycholog, <laughs> ani nejaký coach, ani nič podobné, môžem ísť len podľa seba, že ja som si v tej chvíli naozaj zobrala až tvo, dve až štvorky, dva papiere. Na jeden som napísala, čo viem robiť a chcem robiť. A na ten druhý som písala, čo viem robiť, ale už to nechcem robiť. A z týchto dvoch až tvoriek som potom vlastne vychádzala a vychádzam dodnes. Mm-hmm. No, tak uh, to je zaujímavá technika pre všetkých. A po pesničke vám odznova dám otázku, ale <laughs> ste mi ušli od uh, toho momenta, momentu, uh, keď ste niečím chceli byť až do toho momentu, keď vás nechceli zobrať niekde. Ale čo bolo medzi tým? Mm. Takže v takej nejakej krátkej sekvencii a bol by som rád, keby ste niečo povedali o sebe. Lebo, milí posluchači, a, a, Martinka rob, predstavuje množstvo zaujímavých ľudí, ale ešte som nepočul, že sa takto predstavovala sama. <laughs> Takže možno Rádio Slobodný vysielať a relácia Okno do duše, Okno do duše Martiny Valachovej nám teraz po pesničke prezradí, že čo sa dialo v jej živote a čo sa od toho momentu, keď sa otočila z tej chladničky a od znovu zistila, <laughs> že bude, bude na, pracovať na nejakom projekte. Takže sme radi, že nás počúvate a teraz krátka predstavka <clears throat> pre vás samozrejme, ale aj pre nás. Ostaňte nám verní a počúvajte ďalej. Slobodný vysielač a teraz môžem povedať, je krátko po 18. hodine a my už pol hodiny rozprávame uh, s Martinkou Valachovou. <laughs> Som rád, že ste tu. Vítajte ešte raz pre tých, pre tých, ktorí snáď uh, sa zapli neskôr, lebo boli zvyknutí na 18. hodinu, tak mojou dnešnou je E, Martina Valachová, kam znú vaše peniaze, autorka tejto zaujímavej, veľmi zaujímavej knihy a, a podcastkárka, alebo ako sa to povie? Podcasterka. Podcasterka. Podcasterka uh, od znova. Uh, pred pesničkou sme počuli zaujímavý príbeh, príbeh ako to vôbec toto slovo vzniklo. Uh, Artinka, tak uh, to obdobie ešte E, ako ste stáli alebo sedeli tam u toho pána, ktorý vás nechcel prijať do <laughs> zamestnania. Čo medzi tým bolo nejak v krátkosti, keby ste mi mhm. povedali? No, alebo našim poslucháčom mhm. samozrejme, aby vedeli o vás niečo, niečo viac a kde ste všetky tie zručnosti a vedomosti nadobudli, to je dôležité, ktoré sa potom pretransformovali, tie vedomosti a zručnosti a všetko to správanie do toho, že dnes ste veľmi úspešná podcasterka. <laughs> Od znova. Ide vám to. Dobre. <laughs> Jozef. <laughs> Ďakujem. Ja neviem, či som veľmi úspešná. Mňa baví to, čo robím a som za to nesmierne vďačná, že to môžem eh, robiť a že sa to vlastne takto rozvíja. A tak a, eh, posluchači, ktorí prišli až teraz, eh, si potom zo zaznamu vypočujú eh, to, o čom sme sa rozprávali doteraz a ako toto celé eh, vznikalo. No, tak mňa definovalo v podstate od malička to, že som zvedavá, to, <laughs> o tom sme sa rozprávali, ano. a som taký ten tvorivý človek, takže nejak krátko krátko po tom, čo som stihla vlastne skončiť strednú školu, čo bolo gymnázium a nezobrali ma na vysokú školu, lebo to na <laughs> vysokú školu už som mala takú predstavu, že cestovný ruch alebo zahraničný obchod. Lebo jediná vec, ktorá ma bavila uh, na Gimply za socíku, bola angličtina. Mm -hmm. a, tak som sa teda vybrala na príjmacie skúšky, no tak e, keď nás počúvajú poslucháči, ktorí žili v tom období, tak vedia, že na tieto školy sa nikto len tak ľahko nedostal. Naozaj, väčšinou teda 90% ľudí tam bolo za také nejaké zásluhy, <laughs> takzvané socialistické. Mm. Takže ne, nezobrali ma, uh, robila som príjmačky tu v, Br e, v Banskej Bystrici uh, na, vlastne na vysokú školu cestovný ruch ekonomická. Uh, a potom tak život išiel nejak veľmi rýchlo. E, som si ďalšie leto stopla na jazerách v Senci môjho muža. Stopla. Ja som veľmi rada stopovala. <laughs> Keď som, Fakt? Ja som bola stopárka. Uh. Ja som bola naozaj stopárka úplne, že ja som všade chodila stopom. Všade. Bola som schopná stať na zastávke, čakať na autobus, ale keď som mala 5 minút času, tak ešte v medzičase som stopovala. Málo kedy som teda tým autobusom šla. A takto jedného dňa som si stopla môjho muža na jazerách a potom veci nabrali rýchly spád. <laughs> to znamená, že sme sa spoznali nie, niekedy takže koncom augusta mm -hmm. a 88 a vždy to tak hovorím, <laughs> že chodili sme spolu 4 mesiace, z toho už týždeň som bola tehotná. A Takže ten život potom sa teda vyberal úplne inak. Žiadne, že tu štúdium má nejaká kariéra a ja neviem čo, ale akože hopsa šupsa <laughs> do života rovnými nohami a, a riešiť naozaj bežný deň a, a, a problémy bežného dňa. A takže to ma potom aj tak definovalo a, a veľa z toho príbehu je ináč aj v tej mojej knihe Kam miznú vaše peniaze. A tým, že v podstate od detstva som sa nejak z dosť veľkej časti musela starať o rodinu a som mala veľmi chorú mamu, tak tá rodina kasa, hospodárenie, financie, ako mne to všetko, mi to bolo blízke. A začala som teda pracovať a potom hneď, naozaj mala som 25 rokov, sa objavila taká nejaká možnosť a príležitosť eh, pracovať pre jednu švajčiarsku firmu tu na Slovensku. A hoď som nemala vysokú školu ekonomickú, a tak eh, mi ten majiteľ eh, tej firmy dal tú príležitosť, lebo potrebovali človeka, ktorý vedel vyjednávať. To som mala dobré znalosti z tej miletičky, naozaj, babka ma naučila všetko. Všetko, čo sa týkalo vyjednávania, obchodo, obchodovania. Ja som tým obchodom vedela žiť a dodnes s ním viem žiť. Mňa to baví, lebo aj obchod považujem za takú hru. Mm. Že vlastne je to taká nejaká možnosť, ktorá sa podarí alebo nepodarí a hotovo. Uh, takže e, dostala som sa, dostala som takúto nejakú výnimočnú príležitosť a e, nikdy nezabudnem, keď mi vlastne ten človek hovoril, že tak a budete tady jednatelkou. To je konateľ spoločnosti a dám vám na starosti finance. Mm-hmm. A ja som mu vtedy hovorila, že dobre, ale uh, ja ja o tom veľmi veľa neviem. Ja jednoducho neviem to účtovníctvo, lebo vy ste moc šikovná, hele, vy sa to naučíte. A on odišiel. A fakt je ten, že ja som naozaj okamžite teda začala študovať účtovníctvo. ja som si urobila normálne, že plný rekvalifikačný kurz, alebo ako to mám nazvať. Chodila som do tej školy niekoľko mesiacov. A takže, milí priatelia, tak teraz máme telefon, takže ak dovolíte, tak knete naši Ah, ctení poslucháči, nech sa páči, ste vo vysielaní. Uh, kto nám volá a odkiaľ? by som sa niečo Ne, nepočujem ja to v týchto sluchatkách? E, Prepačte, počkajte ešte chvíľočku, no, lebo... To sa týka a, a. E, otázok a tak ďalej, hej, ako ja to všetko rozumiem, to je super. Ale ja sa chcem opýtať iba jednu vec. Nech sa páči. Vyrásli ste na YouTube. YouTube využíva vašu populárnosť na prezentovanie veľa skamov, veľa nepravdivých reklám a veľa hlasov. Mm-hmm. Takže chcel by som vedieť, ako ste vy s tým vysporiadaná, že vlastne to, čo robíte dobre, v podstate negujete svojimi reklamami na YouTube. Veľmi pekne ďakujem, poslúchač Palo z Ďakujem veľmi pekne uh, za vašu otázku. Uh, my si to tu ozrejmime samozrejme a a budeme odpovedať. Eh, pán poslucháč sa pýtal na to, že počas vašich podcastov tam vyskakujú nejaké reklamy Aha. a tak, že ako ste vy s tým vysporiadaná, že to tam ide. Aha, no tak pozrite, ja jednoducho tam mám zo pár reklám. Mm-hmm. A e, teraz by ste mi ale nevypli trošku ten zvuk, lebo Samozrejme, ja sa, sa... V, veľmi zvučne som sa <laughs> zrazu počula v, okay. v, tých, v, tých, e, v tých sluchatkách, prepačte. A, takže áno, e, idú tam nejaké reklamy, áno. A, musím povedať, že ja ich tam nenastavujem, že ja nerozhodujem o tom, že aká reklama uh, tam vlastne ide. Mm-hmm. A mm, priradzuje sa to tam tak nejak automaticky. Ano. A áno, mohla by som sa rozhodnúť, že tie reklamy vypnem v momente, keď e, ľudia by pochopili, že podpora e, tej mojej tvorby e, by im stála za to, že by vlastne tú moju tvorbu podporovali finančne, uh-huh. kde ja túto možnosť dávam, ale tým, že si uvedomujem, že tá doba je ťažká a nie každý má peniaze na to, aby podporoval uh, všetky tie možné alternatívne smery, ktoré mm, uh, sú, uh, sú na svete, tak jednoducho beriem to takto v úvahu, že sú ľudia, ktorí ma podporujú finančne, je to väčšinou formou na hero hero.co lomeno odznova, a no, tam sa môže každý slobodne pozrieť, že koľko tých podporovateľov je, nie je ich teda až tak veľa a zatiaľ, pretože ja ten obsah dávam von a viac menej celý zadarmo. Aby si ho mohli pozrieť, vypočuť aj ľudia, ktorí na to nemajú peniaze alebo sú na tom aktuálne teraz nejak horšie. A, takže musela som si aj ja vyberať medzi týmito dvomi smermi že či úplne na YouTube odstavím reklamy, a, alebo či tam nejaké reklamy nechám. Mm. A zároveň teda ja neovplyvňujem, aká reklama tam vyskočí. To je to isté, ako by, ja neviem, ma niekto zavolal do televízie klasickej a teraz je so mnou rozhovor a v prestávke toho rozhovoru vyskočí reklama, ja neviem, na podporu nejakého opatrenia Európskej únie, E, s ktorým povedzme ja nesúhlasím. A teraz čo ja mám robiť? Hej? Tak ako žijeme v takomto nejakom priestore, ktorý nám dáva nejaké možnosti vôbec vyexistovať. Takže to je snáď odpoveď e, mhm. pre poslucháča. E, snáď teda som dobre <laughs> odpovedala. Áno, to majú pri veľa podcastoch a mnohí speakery alebo mnohí podcastéry uh, eh, majú tam, že tam naskakuje, ale aj nielen mm, bežne si pozeráte nie, niečo a tam vyskočí tá reklama, počúvam si hudbu hej, a za chvíľočku po nejakej tom, tej prvej alebo druhej pesničke, ktorá ma zaujala, tak naskočí reklama, samozrejme, tak uh, ešte tam je po nejakom čase, že preskočiť, mm-hmm. tak to tam ťukám, no ale nedá sa s tým nič robiť. Je to komerčná záležitosť a my to, alebo uh, moja klientka, ani nikto iný to nemôže ovplyvniť. Čiže, čiže to je to za to um, také nutné zlo, keď môžete mm. vypočuť si pie, piesničku alebo hudbu, alebo vypočuť si človeka, ktorý, ktorý uh, hovorí, tak máte, máte možnosť alebo mm alebo to si vypočuť to, eh, ten, ten, tú reklamu, ktorá je hm, naozaj eh, rušivá a nie často aj vhodná v tej chvíli, pretože hm, tam púšťajú kde čo. Áno, je to takto, súhlasím s tým. E, vravím, že zvádzala som sama so sebou taký veľký boj, aj čo sa týka magazínu 40+, tam tiež sú nejaké Google reklamy, ktoré teda ale vyskakujú podľa preferencií toho človeka. To znamená, že uvediem príklad, e, chcete si kúpiť e, kotlík na kotlíkový guláš, rozprávate sa o tom doma s manželkou v kuchyni a idete niekde na internet a automaticky vám vyskakujú kotlíky, lebo už ste sa o tom rozprávali rozprávali, alebo ste niekde niečo hľadali. Mm. Takto mi raz jeden pán písal, že už prestane čítať ten magazín 40+, lebo stále mu tam vyskakujú nejaké uh, také divné uh, doplnky strávy na podporu potencie. Tak ja som vysvetlila, že ja za to nemôžem, čo on vyhľadáva na internete, lebo teda moje susede tam nevyskakujú takéto uh, prípravky na podporu potencie. Takže oni tie reklamy vlastne častokrát vyskakujú aj podľa preferencií toho človeka, čo hľadá, čo vyhľadáva. Bohužiaľ sme a žijeme v dobe umelej inteligencie, ano. ktorá toto takto nejako kvázi koriguje častokrát aj, aj za nás. A ešte by som pre takú predstavu, že ja väčšinu tých mojich rozhovorov, ktoré robím, robím vlastne na, na vlastné náklady, to znamená, sama si to točím, sama si to strihám, sama si to titulkujem. By sa to mohlo aj premenovať na podcast sama, sama, sama. A, ale keď napríklad idem točiť, ako teraz točievam relácie, v štúdiu a tak, tak e, vlastne náklady na jeden ten rozhovor e, sú niekde na úrovni 200, niekedy až 500 eur. A, a skúste sa pozrieť, že teda robím okolo dvoch relácií týždenne, takže e, je to okolo tých 8, 8 dielov mesačne a že jednoducho sú tu nejaké náklady a aj môj čas má nejakú hodnotu a ja tie peniaze niekde len teda musím, <laughs> musím získavať, ale hneď ako bude mať dostatočný počet pred, predplatiteľov, e, tak e, veľmi rada tie reklamy na YouTube vypnem. Mhm. No, <clears throat> to je odpoveď e, na tú otázku, ale samozrejme počúvate Rádio Slobodný vysielať a reláciu okno do duše, môžete nám telefonovať, tak ako náš posluchač pred malečkou chvíľočkou 048 381 0101 alebo napíšte studio zavinať slobodný vysielač.sk samozrejme bez eh, diakritiky. Takže pred našim eh, poslucháčom eh, sme hovorili o tých eh, vašich pracovných úspechoch, že, úspechoch, že ste sa stali tou finančnou riaditeľkou alebo účtovníčkou neskôr, že ste že toto je vaše nejaké hobby, už tomu rozumiete a postupne ste sa dostávali do e, situácie, kde ste boli obchodníčka. Uh-huh. A tá, tá obchodnička, vaša babka zrejme musela byť veľmi dobrá. Moja babka bola výborná, ona bola hlavne dobrý psychológ, mm. a, kafrala vám do, do remesla, ale teda nemala ona nejaké e, zvláštne školy na toto. Ona ma učila, že mám ľudí pozorovať, hlavne keď sme teda na tej miletičke stáli, tak vždy mi hovorila, a pozeraj, teraz je pánko v klobuku, akože on má také a také maniere, sleduj ho, k nemu sa takto prihováraj. Hm. A vlastne uh, mi tak nejak naznačovala, že uh, každý ten človek, že nejak, nejak akože sa snaží pôsobiť, ale niečo iné v skutočnosti je, alebo niečo iné v skutočnosti potrebuje. A čo mňa bavilo najviac na tej miletičke, tak ma tam potom poznali všetci, už keď som teda bola staršia a staršia, že ja som uh, naozaj ten obchod premienila na tú hru a bola som napríklad známa tým, že ja som nevážila. Keď niekto prišiel a povedal, chce pol kila jahod. Tak ja som zobrala sáčik, dala som tam jahody, podala som mu. Mm-hmm. Ste to neodvážili. A tí ľudia, ktorí tam chodili často, tak už tam kričali. Ona neváži, <laughs> ale bude to presne. Ale ako to mám vedieť, či je to presne? tak potom som sa tak odvážila, bolo to presne. Ako to robíte? Čo ja viem, mám to nejako v rukách. Takže e, vždy som vlastne všetko, čo som ja v živote takto nejak, že, že robila, <laughs> že sa dávam príklad tú miletičku, tak e, som sa snažila robiť takouto hravou formou a mať tam tú svoju zvedavosť, že ako ten človek zareaguje, čo povie, ako sa bude chovať, čo z tohoto teraz vznikne z tejto situácie. No ale dopoviem teda, aby sme tam mali, e, aby si vedel ten, ten poslucháč teraz utvoriť ten obraz. Takže e, fungovala som v tej zahraničnej, v tej švajčiarskej spoločnosti myslím nejakých 5 rokov, ale uh, čím viac som tam sedela za tými číslami, ja som si potom samozrejme doplnila to vzdelanie, chodila som na City University Bratislava, a urobila som si vlastne finančný manažment, vzdelávala som sa v tejto oblasti, bola som členkou komory auditorov ako asistent auditora, čiže naozaj dostala som tú príležitosť v živote niečo ukázať a ja som tomu dala všetko. A takto ja to robím vždy a stále. <laughs> že aj keď e, možno veľa ľudí by na začiatku povedalo, toto neviem, tak ja sa do toho nepustím, veď musím najprv... Ja som naozaj ten typ človeka, e, že toto som ešte nerobila, to mi pôjde dobre, to možno ste čítali takú knižku, sa to volá Pipi dlhá pančucha, že ja sa chytám príležitosti. Ale keď vidím, že na niečo nestačím alebo že mi to nesedí, tak ja to rovno poviem. Mm, poviem to a odchádzam. Že uh, zdá sa mi, že ten život je naozaj môže byť taký zaujímavý a pestrý, keď, uh, keď chceme hľadať a bádať. Tak ako som tam teda fungovala v tej, v tej firme, pamätám si, e, chodila k nám taká auditorka a ja som tak sedávala uh, už ku koncu a hovorím si, že uh, ja tu sedím nad papiermi a vonku fiči život. No ona sa ma pýtala, že a čo teda by si chcela, že iné, ja že neviem, aspoň niečo živšie, že obchod. A teraz na mňa podera, že obchod a že to ako chceš, že čo, pôjdeš robiť niekde nejakú obyčajnú obchodničku, mm. veď ty tu máš nejaké postavenie, ty si konateľka spoločnosti. A ja som tam tak sedela a hovorím, že no a čo? A to bola sranda, že mala som vtedy niečo vyše 30 rokov a, a už vtedy som bola taká, že zaškatulkovaná na tom trhu pracovnom, že keď som teda povedala tých, v tých, tých rôznych eh, agentúrach, čo tak eh, ponúkali tie možnosti práce, uh, že teraz by som sa chcela venovať obchodu a oni z toho stali také prekvapení a stále mi ponúkali, že vedúci účtárne alebo neviem čo, skratka s tými, že veď vy už ste v tom doma, čo to chcete meniť a že no lebo zdá sa mi, že chcem robiť niečo živšie, nechcem sedieť v tej kancelárii a len, len rátať a počítať. Že keď keď my dovolíme, tak nás ten život naozaj môže tak zomlieť, hm. že sa tomu akoby podvolíme. Tak ja som sa nepodvolila fakt som bola 3 mesiace normálne, že bez práce. A raz som stretla môjho kamoša dlhoročného, pozdravujem Luba Špirka, výborného fotografa a on vtedy robil uh, riaditeľa uh, v, jednej, v jednej takej rakúskej firme a sme sa tak stretli v meste a pýta sa ma, Macka, a ty čo teraz robíš? Ja že, vieš ako, že nejak chcem robiť obchod, ale nikde ma tak nechcú a tak stále chodím na tie výberové konania, že vedúca a ja neviem čo, ale ja to nechcem robiť, ja už to nechcem robiť. A ona mňa pozera, že teba nikde nechcú, že ty preďaš aj hrdzavý špendlík. Mm. Ja ťa k nám zoberiem. Ale len ako obyčajnú obchodničku. A tak na mňa pozerali, ja, že dobre, akože mne to nevadí tak som vlastne začala v tej, v tej rakúskej firme robiť. Nebola som tam dlho, <laughs> bola som tam asi rok a pol, lebo potom po roku a pol prišla ponuka stať sa obchodnou riaditeľkou v jednej teda spoločnosti, čo som rada prijala, lebo už som mala teda aj nejaké tie obchodnícke skúsenosti. Takže takto ten život išiel, že ja som nejakým spôsobom tá doba, viete, tá doba sa dnes tak veľmi rýchlo mení, že niekedy by bol niekto povedal pred 7 rokmi, že Martina, ty budeš robiť toto a toto, tak ja ho pošlem na psychiatriu, alebo teda aspoň za dobrým psychologom, povedzme za vami. Hej? <laughs> Ďakujem. Lebo naozaj by som si myslela, že čo to je za blbosť, hej? pred 7 rokmi ešte ani neexistovalo slovo podcast. Ano. O, o 8. Alebo keby mi niekto povedal, že ty napíšeš knihu, bude korona, nikde sa nebude cestovať, všetci budú doma, všetci budú nosiť rúška, ale všetci budú piec kváskový chlieb a ty vtedy budeš písať svoju prvú knihu. By som povedala, čo ti šibe? Ja neviem písať knihy. Áno? Mm. A presne tak to bolo. A myslím si, že to je to, čo som povedal, že som človek zvedavý, že idem do rôznych tém, do rôznych oblastí, takže ten život, ako mi to tak nejak prináša, tak ja si to tak potáčam zo všetkých strán a začnem sa s tou možnosťou nejak ako keby hrať a zoznamovať a zrazu sa mi tam niečo odkrie, sa mi to zapáči a idem, idem za tým, ale vtedy odovzdávam všetko. Mm-hmm. To znamená, mne keď povedali, že uh, teda už ma nejak nechcú, Hej, neviem, či už teda stačilo z, toho, z tej mojej minulosti pred tým, čo bolo, alebo či, či by bolo dobre povedať ešte niečo. Robila som potom samozrejme v médiách mnohí, teda možno aj ľudia, čo počúvajú teraz e, toto naše vysielanie, 12 rokov som spolupracovala e, s týždenníkom Slovenka, teda mhm. v rámci toho boli teda aj nejaké, nejaké iné a ďalšie médiá, ale zase mala som na starosti hlavne obchod a marketing. Ale keďže som chcela niektoré veci dobre zobchodovať, tak som si vymyslela také rubriky. A Eh, pani Rehaková, ktorá teda je majiteľkou toho vydavateľstva, ona mi tak povedala, dobre Martina, tak máte rubriku, tak si to skúste, skúste si to predať, ale budete si to aj písať. Čiže tam som sa napríklad naučila písať. Som napísala prvý text a teraz to videli eh, korektori a editori v tej redakcii, tak si normálne po hlave ťukali, že pre boha živého, to je jak napísané No divoko to bolo napísané, tak ako som ja divoká. Hej. Ale učili ma postupne. Učili ma. Martinka, a toto takto, keby ste, a toto možno takto, a nepíšte tu toto, ale veď e, bavíme sa tu o nejakej veci, tak zopakujte to slovo, to podstatné meno tam dajte, nedajte tam to. A čiže učila som sa takéto e, takéto kuchárke, alebo ako by som to povedala, a pracovať a narábať s tým písaným slovom. Takže ja, keď som v tom živote išla, ja som sa furt niečo naučila. A to sa vo mne tak nejak, akoby, tak nejak ukladalo. Čiže keď som sa naozaj vybrala na tie vlastné nohy, vtedy ešte nebolo až tak rozbehnuté, hm, čo sa týka vlastne webových stránok a takýchto nejakých záležitostí. Áno, boli weby, boli e-shopy, samozrejme pred 8 rokmi boli, ale neexistovali také tie voľné možnosti, že si za pol dňa vy urobíte webovú stránku, ako chcete. A ja som sa to v tej poslednej spoločnosti, kde som fungovala teda ako marketingová riaditeľka a, a nemali sme veľa peňazí a rozpočtu, tak ja som sa prosím vás pekne naučila ešte aj robiť webové stránky. No a keď som vlastne teda stať odchádzala, Nikdy na to nezabudnem, išla som po, eh, po takej uličke v starom meste v Bratislave a hovorím si, že ja vlastne, ja môžem robiť weby klientom. Písať viem, tvorivá som, vymyslím aj nemožné, predávať viem a teda. Takže vlastne som si vytvorila takú mústru, Mala som dosť dlho jednu takú spolupracovničku, Zuzku pozdravujem, ktorá dlhé roky teda robila vo WordPresse, ale ovládala aj programovanie ako také. Takže ja som bola za tú tvorivú stránku a zaháňanie vlastne tej práce a ona mi s tým pomáhala technicky. A to na začiatku tiež som tomu nechcela veriť. Ona mi hovorila, poď, urobíme tento jeden spolu, uvidíš, že ťa to bude baviť. Je, že čo, baví, čo ti šibe, web? To ako ja? Nie. No ale čo som ja potom spravila? Tak uh, mala som pred 50 ja som sa prihlásila do školy a urobila som uh, si normálne kurz riadny na HTML a CSS. Mhm. A už keď som teda e, e, išla pokračovať ďalej, tak to som si som, samu seba zastavila, som si povedala, že OK, dobre, nemusím aj JavaScript alebo nejaké ďalšie veci e, robiť, však ten WordPress je celkom akože vystačí a na technické veci budem a chcie, e, chcem používať niekoho iného, chcem, chcem ostať tá tvorivá, ale iba to by som povedala, vždy som sa snažila, keď som nejakú tú vec v tom živote objavila, dať tomu všetko. A to boli hodiny. Ja som sedela nad tými zátvorkami. Uh, viete asi, ako vyzerajú hatv- zátvorky. Uh, máte tie hatomolote, sú také tie ostré a potom máte tie tzv. kučeravé, tie, tie CSS. Tie zodpovedajú za to, ako to vyzerá. Hej? A uh, na, tom, na tom webe. Čiže čo, čo ten človek, ktorý už pred tou webovou stránkou sedí, čo, čo vidí, hej, že ako, ako to môže byť pekné, alebo posunuté, alebo, alebo čo. Takže bola som ochotná a ja som stále ochotná sa učiť. To znamená, možno o rok, o dva, o tri, o štyri, o päť budem robiť niečo iné a možno, že aj naši posluchači budú robiť úplne niečo iné, lebo tá doba sa absolútne veľmi dramaticky posúva. Um, s týmto som ja vyšla teda na tie, na tie vlastné nohy, voľné nohy. Na, napríklad, keď došlo obdobie korony a každý sme rozmýšľali, že čoho budeme žiť, existovať, tak to musím vypichnúť, že ja tu sedím v tomto štúdiu v tejto Banskej Bystrici s tým Jozefom Čuhom. A Jozef urobil v živote veľmi do, veľa dobrých vecí a <laughs> jednou z nich, že dal život svojej cere, ktorá sa volá Mirka, je to moja kamarátka. A napríklad Mirka raz zavolala, to bola tá korona, uh-huh. a pýtala sa ma presne toto. Ty počuj, koľko nás tu budú takto držať? Ja, že ja neviem, podľa mňa dlho. A čo budeme robiť? A ja som sa pýtala, ako to myslíš? Ako psychicky alebo finančne? Ona, že no, aj, aj. A ja som jej začala rozprávať, čo mňa učila bábka, ako hospodáriť. A predstavte si, že tento jeden telefonát, normálne, že volá mi Števková. Hmm. Pýta sa muž, kto to bol? No, Števková, ja spravím. Mirka má takú, <laughs> takú firmu, sa to volá ja spravím.sk. Chodte si to pozrieť. Čo chcela? Tak hovorí, že vieš čo, ako sme sa rozprávali a ona mi hovorí, že aby som napísala knihu. A môj muž na mňa pozera, že no však napíš, aj tak nemáš čo robiť. <laughs> A ja pozerám, že a čo vy ste sa s tou, čo ste sa dohodli, čo vám šibe? Ja neviem písať knihy. No a na to mi povedal môj muž približne to isté, čo vaša dcera. Tina, kniha? Však to je on dlhší článok. Články písať vieš? Takže toto je vlastne asi to, čo ja robím celý život. Nemyslím si, že som ja nejaká hyper mega úspešná, hyper mega najmudrejšia. Ja neviem čo. Ja len pozerám na veci, skúmam ich, pozerám zprava zľava. Snažím sa uh, robiť, tvoriť, lebo to je to, čo ma baví. No a vďaka tomu telefonátu vašej cery a vďaka tomu, že ma môj muž zase takto nejako podpichol, tak uh, ja som s Mirkou telefonovala o 11. do poludňa. O 14.00 už som sedela za počítačom. O 17.00 som volala jednej dáme, ktorá bola potom editorka mojej knihy. A hovorím jej, že, že Sonia, vznikol tu taký nápad, že napísať knihu. A on sa začala tak smiať. No konečne, konečne napíšeš knihu. A hovorím, čo vy ste sa na mňa naozaj všetci dohodli? Mm. Aká bude téma? Tak ja som mi povedala tú tému. A Sonia mi hovorí, že Ježiš, to je výborné. To, to ľudia potrebujú. Tak začni písať. A hovorím, Sonia, vieš čo? Tak s Mirkou som volala o 11. O druhej som si sadla za počítač. Ja už teda niečo som aj napísala. Čože? A koľko toho máš? A hovorím, no však to je ten problém. Napísala som 9 strán a štvoriek. Hmm. A mne sa zdá, že tam je všetko. Takže to bude leták, alebo brožúra, alebo čo. Hej? Ja tam už nemám čo viac napísať. Tak ona mi hovorí, no tak pozri sa, 9 strán, to je vlastne 18 normostrán. Ty si dnes napísala 10% svojej novej knihy. A ja som tak z toho pozrie, že čože? To vlastne nie je zlý výsledok jo. <laughs> na jedno popoludnie. No, takto, takto som vlastne napísala knihu, ktorá počas tej korony naozaj bola bestsellerom. Vyšla aj v Čechách, tam ju teda vydalo vydavateľstvo Grada, na Slovensku som si ju vydala ja. Takže to je tá odpoveď asi na tú vašu otázku. Vlastne stále odpovedám na tú vašu prvú otázku, že kto je Martina Valachová. Zveda, človek zvedavý a, a tvorivý. Veľmi zvedavý, veľmi tvorivý, veľmi komunikatívny, množstvo informácií, máme sa čo učiť a po pesničke pokračujeme v ďalšej, eh, v ďalšej časti, pretože otázky sa len tak v mojej hlave sypu a uvidíme, či aj od vás. Studio zavináč slobodnyvysielač.sk 048 381 0101 nech sa páči ste k dispozícii alebo my vám. Prima notte da Rádio Slobodný vysielač a relácie okno do duše, do duše Marti, Martiny Valachovi. A teraz, keď som povedal to slovo Martiny, tak mi napadlo, počúval som jeden váš podcast, na meno toho pána si už nespomínam. Maroš Vago. Áno, on povedal, že uh, vás nemáme volať Martinka, ale že Martina. Nie mňa, že všeobecne, všeobecne zdrobneninky. No tak on to tak vysvetľuje, že vlastne keď človek e, používa na oslovenie tých iných ľudí zdrobneninky, tak e, im nedáva takú tú, vlastne takú tú váhu, neviem, či to teraz úplne presne, presne poviem, tak ako to tam on pomenoval, že vlastne dávate človeka do takej pozície e, niekde nižšie, než vlastne je lebo uh, akoby mu nepriznávate ten dospelý vek, mm. takto je to myslené. Mm. A na čo ja som reagovala, že inak pravda je, ja to tam hovorím v tom podcaste a to je naozaj fakt a pravda, mne moja babka nikdy, ale nikdy nepovedala Martinka. Nikdy. Mm. Vždy mi povedala Martina. Ja, čiže ma brala akoby takú, že od toho detstva uh, seberovnú, akoby dospelú uh, a v princípe môžem aj povedať, toto je, že okno do duše. Ja som ani si ani nemala také naozaj, že to klasické detstvo. Akoby som fakt bola taká ponorená do toho dospelého sveta od, od toho počiatku. Ale to si nesťažujem, len tak hodnotím, že to tak je. Jasne, ale nemáte s tým problém, keď vám niekto povie. Lebo Nie, ja už som si tak na to zvykla, ľudia mi tak Maca, hovoria. Maťa, Maťka. Áno, áno, ja, tak hovoria mi e, rôzne. Eh, zvykli, keď som bola taká, že pubertiačka, tak v škole mi hovorili, že Tina, môj mi, muž mi hovorí Tinuš, uh, takže mám také rôzne, akože mne je to, ja často ľuďom hovorím, ženám hovorím kvetinka, <laughs> mužom hovorím kvietok, takže mám takéto rôzne pomenovania a možno, možno, že pre nejaké situácie je to fajn si to uvedomovať, alebo častokrát zase ľudia tam reagovali tak, že eh, keď povedia tú zdrobneninu, tak tam dávajú vlastne kus seba, kus lásky, že vlastne majú radi toho človeka, no. takže dá sa to brať z rôznych úhlov. Je to, je to len názor a sám Maroš Vago hovorí, že mm, takéto zbošťovanie ľudí, jeho častokrát považujú ľudia za takého guru, že sám to nemá rád. Každý by si mal asi možno aj z tých rozhovorov, z každého jedného rozhovoru a debaty zobrať niečo, na čím chce popremýšľať možno, že jeden moment z toho celého a, a s tým potom nejak pracovať v tej svojej hlave a, a, a toto je asi, asi to. OK, uh, to bola len taká uh, um, súka, keď som vám povedal to slovičko, alebo keď som vás oslovil slovo Martina, že by napadlo uh, práve tento podcast. Ale moja otázka, teda otázka, uh, chcel by som vás vyzdvihnúť jednej, v jednej veci, čo som vás neskutočne obdivoval. A niekedy pred určitým časom ste povedali, že sa idete na, naučiť hrať na harmoniku. Aha. A to, tam ste niečo hrali asi zhruba ako ja teraz, keby som dostal tú harmoniku do rúk. A ja som vás pravidelne sledoval, vy ste to tam dávali <laughs> a ako, ako sa zdokonalujete a ako tam hráte a to ma fascinovalo, že, že toto nežné žieňa s takou obrovskou harmonikou tam a nemá problém a hrá si to tam, ako tá synchronizácia z jednej druhej hm. ruky, to absolútne neviem pochopiť, ako sa to dá. No, pre mňa je to španielská dejina ešte horšie. Prečo? Harmonika. A čo vás k tomu viedlo? Mm. No, tak e, ja som teda hovorila, že keď som bola malá, chcela som byť herečkou, ale ja som v detstve som hrávala na akordeone, teda hrám na akordeone. No, tak vidíte, ani to neviem, čo ne, to... Nevadí, a ja poviem často, že hrám na harmonike, lebo no, no. je to také zľudovelé, že ľudia tomu povedia harmonika, takže mm, mňa to neuráža a ja to sama tiež niekedy tak poviem. Takže je to, je to akordeón a hrávala som... No už máme poslucháča alebo poslucháčku, ano. takže chvíľočku vydržíme. Halo, halo, kto nám volá? Halo, kto volá? No tak, niekto sa nám snaží dovolať a nejak nám to nejde, je tam len hluk. Áno. Takže skúste to ešte raz a mm-hmm. lepšie. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste zavolali a zavolajte aj druhýkrát. Tak, poviem k tej harmonike. Takže ja som hrala nejak 4 alebo mm, 4,5 roka som chodila do hudobnej školy od 3. ročníka, tuším do 7. A mali sme učiteľku, ktorá hrala pekne na harmonike, mne sa to páčilo, keďže vlastne ja som chcela byť tá herečka, tak e, vlastne e, nejak tá hudba k tomu tak nejak patrila. E, Skrátka, chodila som nejaký čas na, na ten akordeón. Ja som aj veľmi pekne spievala kedysi. Aha, no, tak máte aj sluch, luch. Bohužiaľ mám 100% sluch a už až tak dobre spievať neviem, tak radšej nespievam. Mhm. A s tou harmonikou, no tak viete čo, to vám bola taká vec. Uh, pred rokom a pol mi vypadla hudobná vložka. Ja totiž to robím aj také živé podujatia, inak to, keď e, počúvate niekde v Bratislave, teraz 14. mája budeme mať podujatie v Lozane na, na, na tému manipulácie. Hosťom bude e, Daniel Mačovský. Tak Lo, nech... Lozano to je nejaká reštaurácia? Lozano je reštaurácia, kde ja robím tieto podujatia, odkiaľ ma nevyhodia s akoukoľvek témou, keď prídem. Mm. Áno? Mm. Okay. Lebo ja teda vysím aj na konšpirátoroch, čiže ja som taká čudná Ehm, pre, pre, mnohých, ehm, pre mnohých ľudí, ale netreba sa ma báť, nekúšem. <laughs> No. A, Nehryziem po slovensky. Ja, no vidíte, tak ako... Tak, A pre tých stredoslovákov. Mám medzery. Aha, nehryziem. Tak nebojte sa, nehryziem. Sem tam sa mi podarí byť aj vtipná. No ale vrátim sa k tomu, že e, bolo nejak pred Vianocami, mali sme mať podujatie, mala som tam mať hudobnú vložku, tá mi vypadla. Tak som volala nejakým dvom, trom ľuďom, nemohli, lebo akurát bolo Lucie a mali nejaké, tam hrali, onam hrali a neviem čo. A tak som akože som normálne buchla nohou do zeme a hovorím mužovi, ja keď sa naštvem, ja si tam zahrám sama. A teraz on na mňa pozera, že čože? Idem pre harmoniku. A išla som do Bernolákova k mojej sestre, kde bola akože harmonika <laughs> odložená roky, rokuce, teda som sa jej nedotkla mm, vyše 40 rokov. Mm -hmm. Donesla som to domov, to čudo. Otvorila som, dala som si ju na seba a nič. Teda zahrala som stupnicu a ešte som si spomenula asi po 15 minútach po pol hodine som zahrala 70 sukien mala. <laughs> to sa mi podarilo, som mala v nejakej úplne, že pamäti, pamäti, pamäti hlbokej. A potom tam sedím a si rozmýšľam, jak bol ten Bach, jak som to hrala. <laughs> no, už som si nevedela nejak veľmi na nič rozpomenúť, ale podujate sme mali mať o tri týždne, tak ja stále rozhodnutá, ja tam zahrám. Tak som si vyhrávala nejaké noty, išla som s prstom, normálne s prstom takto, už som si nič nepamätala, nič, prázdna hlava. A tri týždne som to, trénovala tú pesničku a som si povedala, že nie, toto nebudem tam robiť takú hambu, že skrátka nešlo mi to ešte tak. Akože to bolo, no ako už to nejako znelo, ale nepačilo sa mi to. A vravela som si, nebudem násilu tam niečo robiť. Tí ľudia by mi zatlieskali, hej, však by, <laughs> by ma polutovali, tak už by mi zatlieskali. Ale ja som od toho dňa tú harmoniku nepustila. Hmm. Ja hrám každý deň a teraz, keď dojdem z Banskej Bystrice, tak dnes možno nebudem hrať. A nestihla som dnes hrať, ale ja naozaj hrám každý deň aspoň pol hodinu ale väčšinou aj viac. Mám už dosť taký repertoárik. Keď nemám obecenstvo, hrám nádherne a bez chyby. Ako náhle sa niekto <laughs> pred mňa postaví, aj keď ja nemávam trému, tak sa pomýlim aj tam, kde by sa inak normálne nedalo. Že... Mm. Tak to ešte, keď mám publikum, ešte robím, robím také, že chyby. Ale mňa to tak baví hrám francúzske krásne pesničky rôzne, e, hrám vlny Dunaja, mám učiteľku, e, ktorá sa mi venuje, e, že pošle mi noty, keď sa nestihneme stretnúť, pošle mi to nahraté cez WhatsApp ešte, že existujú tie technológie. A, ja sa učím hlavne teda tou tzv. Suzukiho metodou a to znamená odpo, odpozerávam. Aha odpozerávam a počúvam, a že tie noty, áno, pozriem si aj tie noty, ale hlavne sa učím, učím takto. A veľmi ma to baví a kebyže tu mám so sebou teraz harmoniku, tak vám všetkým aj zahrám. <laughs> OK, ne, možno na budúce. No, a teraz e, na začiatku našej relácie ste povedali, že tento rozhovor by mal byť trošku aj motivačný. Áno. A mňa zaujíma jedna vec. Kde kde beriete silu a vytrvalosť, keď sa do niečoho pustíte, že to dotiahnete do konca. Čo je vo vás? a čo v nás mnohých nie je, že začneme a potom sa nám nedarí, tak to kývneme rukou a ideme od toho preč a potom skúsime s niečím iným a tak ďalej. Vy sa zahryznete ako taký kliešť a idete za tým až sa to stane takmer dokonalým. No, Čo je to? neviem, či dokonalý. Takmer. Ja som kedysi bola veľký perfekcionista a to, čo mm. sa učím, je snaha nebyť až taký perfekcionista. Aha. Lebo napríklad, no, uh, musím priznať, mám rada svoj hlas. <laughs> Fakt sa mi to stáva, že ja započujem niekde, že uh, muž pustí môj podcast a ja idem aký dobrý hlas, potom zistím, že to je môj. <laughs> Ale napríklad sa nedokážem na seba dívať nemôžem sa na seba dívať. Čiže to bol taký problém, keď som išla na ten YouTube, že musím sa s tým nejako stotožniť. Neviem sa na seba dívať. A, takže čo je vo mne? A, ja ani nemyslím, že začnem robiť nejaké veci a že oni sú potom nejaké perfektné. Ja sledujem tú cestu. Lebo začnem niečo robiť a tá cesta mi ukáže niečo a ja, ja idem na tú odbočku Ano. Tá odbočka ma niekedy zdrží, ale niekedy je to nová cesta. Takže tam zase vznikne niečo nové, čo ma prekvapí, čo je zaujímavé, čo, čo ma akoby drží v takom tom, že a, že toto čo je, to zase skúmam a idem, pochodujem a tam zase príde nejaká, nejaká nová vec, niečo mi tam skočí do tej cesty. A, a presne takto to vznikalo, lebo a, ako sme sa bavili, tak dobre, povedali mi, že už ma nezoberú niekde teda do práce za, za šéfku, lebo už som stará. Chcú v tých firmách naozaj 40 maximálne 42 rokov na pozície, alebo aspoň takto to bolo pred tými 8 rokmi, a teraz, keďže vlastne stárne naša populácia, tak už tá situácia na tom pracovnom trhu začína byť trošičku taká akože lepšia pre týchto ľudí okolo 50 možno, lebo mne teraz často chodia rôzne ponuky. Také, ktoré som predtým ani nesnívala, a, ale som rada, že, že mám túto svoju cestu a zatiaľ je to takto, že nemusím na tie ponuky reflektovať. Takže ja keď som vlastne odchádzala teda z toho stretnutia, kde som sa dozvedela, že teda ma nezoberú na, na takúto pozíciu a na obyčajnú pracovničku som pre, prekvalifikovaná, tak ja som založila také, že Inštitút trvalého rozvoja 40+, plus, to je také občianske združenie a my sme začali robiť prieskumy trhu a mm, ja som hneď volala všade do televízie, do markezy, do joky, no všade ma bolo. Všade ma bolo kde som sa snažila tú tému dostávať medzi ľudí, že tu je nejaká diskriminácia, že je to nefér, tí ľudia predsa nie sú ani hlúpi, ani sú, nie sú do starého železa. Ja keď sa odtiaľ to vyberiem, s vami pôjdeme niekde a išli by s nami nejakí mladší ľudia, väčšina tých mladších ľudí má problém a dobehnúť, takže ja som si ne, nepripadala, že so mňou sa niečo stalo, áno? A, ale ten pracovný trh sa, sa takto na tých ľudí díval. Takže Inštitút trvalého rozvoja 40+, plus, a keďže som už povedala, že cestou v tej poslednej práci som sa naučila robiť webové stránky, teda aj s pomocou tej Zuzky, s ktorou, s ktorou sme to teda robili, tak sme k tomu urobili webovú stránku, kde som dávala nejaké články o tom, že ako je to povedzme v zahraničí a teda a teda. Začala som rozvíjať túto tému a raz som si išla zabehať a keď som stala na tom jednom jedinom malom minikopci, ktorý v Senci máme, mm-hmm. v mojom obľúbenom sade, kde väčšinou teda je počuť len, len vtákov a bažanty a tak a prebehne sem tam srnka. A pozerala som sa dolu. Chodili auta a tak. A potrebovala som sa vydýchať a vtedy mi tak doplo, že preboha a veď tých ľudí po 40 pred 50 nezaujíma len čo robiť, kde robiť, čo ty furt tá robota. Však od roboty aj kapu, hovorila moja babka. Veď tých ľudí zaujímajú aj iné veci. Cestovanie, životný štýl, varenie, neviem, čo. Mm-hmm. A už som to mala v hlave, toho chrobaka. Ja som dobehla domov, zase bol povedzme útorok. <laughs> Tie útorky vám sedia. Útorky mi sedia Dneska a hovorím si, že hm. ja z toho urobím magazín. No, tak uh, teraz ako urobiť z toho magazín, no, tak som zavolala Zuzka, že Zuzka, potrebujeme to nejak rozšíriť, technicky mi trošičku pomôž, tak Zuzka mi pomohla, a ešte som vtedy nebola až taká dobrá v tých weboch. Tak uh, obvolala som nejakých ľudí, čo viem, že píšu, že mali niečo v šufliku, mohli mať nejaké články a teda. Porobila som také rubriky z toho a v piatok už som písala, že teda magazín 40+, plus, už to existovalo, hej? A vtedy mi jedna moja kamarátka povedala, že ty ani nevieš, do čoho si sa pustila. To bude náročné. A je to prakticky je to denník. Každý deň vyjde jeden článok, niekedy aj tri. Ale keďže teraz robím dosť veľa tých rozhovorov, tých podcastov, tak väčšinou každý deň vidie jeden článok, lebo <laughs> to viacej nestíham. To všetko robím tiež ja tak keď sa ten eh, posluchač pýtal, že prečo vyskakujú mu nejaké reklamy, no tak ako uh, nejaké reklamy vyskakujú teda aj v tom magazíne 40+, plus, ale naozaj veľmi maličko. Ja tam nemám tie vyskakovacie okná, ktoré treba zatvárať. Je tam toho naozaj, že veľmi, veľmi, veľmi jemne. Len tak, že nech sa fakt pokryjú nejaké náklady na doménu, na nejaké takéto akože veci. Takže takto vznikol ten magazín. No a tým, že vlastne som písala dosť veľa, písali prispievateľia dodnes, vlastne aj píšu, prispievajú. Ten magazín je otvorený ľuďom, keď chce niekto vlastne tak eh, mať taký kvázi nejaký blog, alebo eh, je povedzme, vy sám ste písali eh, no. k nám niekoľko článkov do magazínu, hlavne aj počas tej korony, že ako to celé psychicky ústať, alebo teda aj čo sa týka nejaké psychológie, pracoviska a teda a teda. Čiže rôzni ľudia, odborníci prispievajú tiež do toho magazínu, nie že by som ja každý deň písala nejaké svoje múdro, až taká múdra nie som, <laughs> aby som tu ľudí takto zásobovala s tým, čo ako mne zrovna hrmí v hlave. Takže e, je to vlastne taký, takýto nejaký e, online magazín, portál. Mám pomerne teda vybudovanú takú silnejšiu komunitu práve na Facebooku. Aj vďaka tomu, keď som začala robiť ten podcast, som mala ako dať vedieť tým, tým ľuďom ďalším, že niečo takéto nové vzniklo, lebo už som mala rozbehnutý ten magazín, že už to tu ľudia čítali, e, že mám x tisíc ľudí na newsletteroch, e, e, ktorí dostávajú odo mňa nejaké správy, informácie a vedia, že kedy povedzme robím nejaké podujatia a teda, teda. Takže áno, mám 40 plus, čo je denník, každý deň. Mám podujatia v Bratislave, čo je každý mesiac, jedno robím jeden veľký festival, ktorý vám na jeseň, kde chodevajú rôzni naozaj, že múdri ľudia, profesori. Mala som tam profesora, doktora Maxa Kašparu, mm. filozofku, Aničku Hogenovú, ehm, teraz som mala doktora Stránskeho, Helenu Neumannovú z Čiech, nášho unikátneho, fantastického doktora Valucha, ktorý učí ľudí, ako si pomôcť zdravotne vďaka liečebnému hľadovaniu. Ehm, nejdem to menovať všetko, čiže eh, takéto niečo robím a plus teda robím aj jeden, dva rozhovory týždenne v rámci toho podcastu odnova, ktoré si väčšinou sama teda striham, titulkujem a teda. Takže to som ja. No. <laughs> Už ste unavení, že som nie, to vymenovala, čo? Nie. Uh, Kde to, to beriem, ste sa pýtali? To bolo, uh, to bolo po ďalšej pesničke som sa chcel pýtať, že koho všetkého ste tam mali, ale nevadí. <laughs> Budem, budú iné otázky. Uh, kde to beriete? E, Zig Ziglar povedal, že úspech je maximálne vyvinutie schopnosti, ktoré máš. A uh, synonymum úspechu ja považujem vytrvalosť. A moja pôvodná otázka k tomu bola, že začnete a kde to beriete tú vytrvalosť, hm. že, že neodskočíte od toho a že to dotiahnete. To, ale ste perfektná retorka, tak ste ušli trošku, ale... <laughs> to by som mohla byť aj politička, tuším, keď, keď viem a takto odbiehať, tak... Áno, mňa zaujíma, že, že sa vraciate k tomu, až kým to nedotiahnete... Mm, niekam. Niekam mm. a väčšinou do pozitívneho mm. stavu to dostanete. Takže ako, ako sa vrátite, alebo aj dnes si mi povedali, že uh, trénujete na tej harmo, teda na akordéne a, že a, aj tu sa vrátite a že sa po, takomto, po takejto ceste ja osobne by som prišiel a da, lahol by som si niekde na gauč, možno dal by som si nejaké pivo a oddychoval. A... No to už budem aj ja, lebo nebudem, síce nebývame ako v byte, ale e, predsa len e, nechcem budiť susedov, že e, tam na celú ulicu budem vyhrávať. Ano. O 10. už nehrávam. Takže kde je tá vytrvalosť? Mm. Hm. No neviem, no tak vravím, babka ma vytrenovala. Um, mm, mňa ako veľkú časť života motivoval strach z nedostatku. Ja som vyrastala naozaj v skromných pomeroch. Uh-huh. Takže aj tam možno to je, že uh-huh. Mhm. skratka m, mm, ten strach z nedostatku, ale to sa snažím si odblokovávať. E, myslím, že posledný rok e, to mám také, také voľnejšie. A to je zase vďaka vďaka tým rozhovorom, ktoré ja robím, že mňa každý ten rozhovor m, mm, vedie na nejakú cestu a snažím sa z každého toho rozhovoru si niečo brať. A takto som vlastne uh, minulý rok robila na Veľký piatok som robila rozhovor na tému uzdravení prostredníctvom Bruna Greninga. Mm. A je to niečo, že ja to teraz hovorím, tak zase mám rielky. Keď si nič nepozriete u mňa na kanáli, tak si pozrite rozhovor s Tereziou Valentinovou, akože No nič, na Veľký piatok veľký rozhovor som, som spravila a som nevedela, že aký to bude mať na mňa dopad. Tam sa rozpráva o tom, ako vlastne viera človeka môže uzdravovať. A ja som to teda dala von a nič špeciálne teda sa až také nedialo a pár týždňov na to, asi tri týždňa na to som bola u kamarátky a sme sa rozprávali a mňa vtedy už dosť dlho ma trápili bolesti krížov, ale tie boli ukrutné ja som mávala také bolesti krížov, že to vedeli o mne len u mňa doma, lebo len tam som si dovolila plakať a kričať od bolesti. Mm. Inak som dobrá herečka. Inak to o mňa ľudia nevedeli, že mňa tak veľmi bolia kríže. A snažila som sa hľadať naozaj všetky formy a povedali mi, nič mi tam nevedeli nájsť a mám cvičiť jogu, tak ja, ako ja mám tú vytrvalosť, ja som naozaj vyše roka každý deň cvičila jogu akože bolelo to o niečo trošku menej, ale stále to veľmi bolelo. A urobila som tento rozhovor a u tej, tá, bola som u tej kamarátky a zase máte kríže ma zavolali a ona sa ma pýta, že asi robila ten rozhovor, že neskúšala si teda tú metódu toho Bruna. A ja tak hovorím, že ty počúvaj, <laughs> keby to fungovalo, tak na tomto svete nikto nie je chorý na tomto svete vlastne by neboli žiadne problémy. A ona sa tak na mňa zadívala a pýta sa ma, že aha, tak ty robíš tie rozhovory, ale ty vlastne tomu neveríš. A ja, že no tak to nie, že by som neverila, ale nemyslím si, že je to také jednoduché. A ja už som to v nejakom rozhovore spomínala a ja som to teda vyskúšala. A keď som išla cestou od nej, tak eh, ja som tú bolesť zahodila na transformátor na ceste medzi Pezinkom a slovenským grobom. Tam sú také trafaky veľké. Ja som to tam zavesila. A ide ten transformátor? A prišla som domov, mm-hmm. povedala som to mužovi a on sa ma pýta, že a čo, prestali ťa boliť kríži? A že ale nie, stále ma bolia. Ráno som vstala, ale ráno bolo niečo inak. Mm-hmm. Ja som si varila kávu. Čo je inak? mňa nebolia kríže. A tak toto išlo 5 dní a tak si hovorím, že tak už by som mohla začať aj normálne cvičiť, že už nemusím mm, ospravedlňujem sa všetkým, ja nemám rada jogu, hej, ale cvičila som ju ten rok, hej, čiže ja toto v sebe mám, že uh-huh. skrátka mám to v sebe, ale musím povedať, že mne vlastne od toho minulého roku, ako som to tam vlastne zavesila, tak z, to, z tá bolesť krížov, to sa hovorí, že viete, tá psychosomatika, ja na to robím veľmi veľa rozhovorov, že koho bolievajú kríže, že my stále tam hľadáme len niečo, že niečo som ťažké zdvihol, alebo ofúklo ma, alebo ja neviem čo. A na tých krížoch si nesieme ten kríž. A mne sa zdá, že ja som naozaj to, niekde to tam zavesila a vždy, keď vybehnem u nás doma na poschodie, ten posledný schod máme zle trošku urobený, tam, tam to tak buchne a vždy, keď to tak buchne, ja vždy tam poďakujem. Ja vždy poďakujem, že, že som zdravá. Že jednoducho, že môžem. Takže napríklad <laughs> ste sa pýtali na tú vytrvalosť, že vytrvalo niečo robím a potom mi príde do cesty niečo, čo niekto iný by možno nevypočul, ale ja to teda idem vyskúšať. A toto ma tak drží a potom ma to tak niekam posúva a potom zase nájdem niečo nové, objavím to. A keďže som povedala na vašu otázku, že kto je Martina Valachová, som človek zvedavý, tak takto chodím zvedavo a, a ešte k tomu strachu poviem, že áno, mňa ten strach, mňa motivoval aj ten strach. To priznám. A strach motivuje veľmi veľa ľudí. Veľmi veľa ľudí robí veci, či už pozitívne alebo negatívne v živote zo strachu. Mm. A ja som mala e, stále v sebe taký ten, ten strach z toho nedostatku. Inak mám rozpísanú druhú knihu a tá je práve o takej kvázi psychosomatike, že prečo niekto má, niekto nemá a častokrát nás podľa mňa definujú naozaj tie, také tie príslovia porekadla, ktoré, ktoré nám hovorili v detstve a ja som bola zvyknutá, že na chleba sa tvrdo robí. Mm-hmm. A má, mám to tak, akože v sebe som to mala tak úplne, že zakodované. Všetky takéto ako tie veci, ktoré mi hovorili doma, či už otec, ale aj, aj tá babka. Uh, samozrejme, nikto to nikdy nemyslí v zlom, ale sa to po nás nejak podpíše. Tak e, tým, že som vyrastala za toho sociku na dedine, e, nemali sme toho naozaj veľa, boli sme z viacerých detí a tak ďalej a tak ďalej. Nebol ten život taký úplne, že jednoduchý a ľahký, čo to si dnes, dnešní mladí ľudia ani nevedia predstaviť, si myslia, že to majú ťažké, ale myslím si, že mm, my sme to mali o niečo ťažšie. Ale to je možno že len môj pohľad. Skrátka, mňa v živote veľmi motivoval aj strach. To sa priznávam. Keď je to... Vy ste psycholog, toto je relácia okno do duše. Áno, motivoval ma strach. Áno. Um, dnes, aj. včerom som čítal, alebo počul, čítal na nejakom sociálnej sieti, že bolesti krížov sú spojené s nedostatkom, so strachom z nedostatku, so strachom o peniaze a podobné záležitosti, eh, že ak mm, človeka bolia tieto kríže, takže asi tam niekde to bude zaseknuté. No dobre, ale nechajme to tak. <laughs> verím, že ten transformátor funguje a že... Veľa ľudí ho chodí vyhľadávať, ako sa ma na to normálne ľudia pýtajú, ale ono, ono to je... Je to také komplexnejšie, že e, ja keď som sa aj pýtala tej, tej pani Terezie Valentinovej, tak ona mi hovorila, nie každý má a, tú, tú vymoženosť, alebo to šťastie, alebo ten dar, že, že mu to takto kvázi, že rýchlo zafunguje. Uh-huh. Áno, o tom možno ešte za chvíľočku po krátkej pesničke necháme vás oddychnúť a <laughs> oddychneme si aj my. A už um, po tejto pesničke prvému e, nášmu poslucháčovi, ktorý nám napíše na studiozavináčslobodnyvysielač.sk nejakú otázku pre uh, Martinku Valachovu, tak e, ten dostane knihu Kam miznú vaše peniaze. Máte možnosť rozmýšľať a byť veľmi rýchli. lasciare lasciarsi andare a un libero abbandono sulle onde invisibili di un suono sentire Rádio Slobodný vysielač, relácia Okno do duše, dnes do duše Martinky Valachovej. Odznova podcast, ide tu nám už niečo, niečo píše, e, píše nám Marian. Dobrý večer, pani Martina, ste nielen múdra, máte krásny hlas i krásna, zrelá žena, ste i veriaca, dáva otázku Marian, zvedavý Marian zo stredného považia. Tak nech sa páči. Toto mhm. je otázka v tejto chvíli pre vás. No te... A eh, aby som uh, doplnil alebo splnil slúb, Marian uh, pošlite nám, uh, pošlite nám adresu, na, pretože tým, že ste napísali ako prvý, tak kam miznú vaše peniaze. Kniha je vaša aj s venovaním. Nech sa páči, pošlite nám vašu adresu. Ďakujem. No, ďakujem za otázku. Tak s tou mojou vierou, to je, normálne teraz rozmýšľam, že či tu nesedíte niekde za oknom alebo za dverami tohto štúdia, lebo sme sa práve cez túto mhm. prestavku mm. na tú tému s, Josef, s Josefom rozprávali, že, že ako to je. Ehm, ja nechodím do kostola, to, ehm, to musím povedať a priznať, tak to o mne ľudia vedia, že skrátka ja to ani neskrývam ale niekedy zvyknem tak neskromne hovoriť, <laughs> že som možno že väčšia veriaca ako mnohí, ktorí, ktorí tam chodia. Áno, verím. Ja, ja skrátka často, často hovorím to, <laughs> Pane Bože, ďakujem Ti. A verím, že je niečo medzi nebom a zemou, že, že nás že nás to niekto jednoducho stráži, dáva pozor a myslím si, že to často vlastne nechcem len akoby, že pripustiť. Alebo nás ten život častokrát tak zomelie, že, že zabudáme nejak vidieť to pekné, čo sa nám deje a zabudáme za to ďakovať a ja naozaj za ten posledný rok čím viacej uh, sa snažím sa takto cez tú vieru na veci dívať, musím povedať, že sa mi veľmi naozaj uľavilo, že neviem, či som správne odpovedala na tú, na tú otázku, že je to aj to bolo vo mne takže podľa mňa zakopané a, a čoraz viacej sa to tak akoby odkrýva. Ale teda do kostola nechodím a nepáči sa mi mm, inštitút toho, čo robí církev. Pro, proti tomu <laughs> som vždy tak bojkotovala už vlastne od detstva to sa mi na tom nikdy nepačilo. Ale, ale verím, verím. Hm. Viera je vzťah medzi Bohom a človekom a je unikátny a nekým nenahraditeľný tento vzťah si obe obaja budujú celý život no a um, No, ale to niekedy, ja, ja mám k tomu tiež zvláštnu filozofiu alebo názor. <laughs> tiež nechodím do kostola, tiež a, nemám rád, a, nie že nemám rád, ale církev je len organizácia. Hmm. Náboženstvo je filozofia, ktorá vysvetľuje vzťah medzi Bohom a človekom a tých filozofií je viacej. Katolícka, treba eh, buddhistická, islám a tak ďalej. Čiže tieto, eh, tieto filozofické smery vysvetľujú, ako by ten vzťah mal byť a tí ľudia, ktorí eh, veria tomu, ako by mal byť ten vzťah podľa nejakej tej filozofie, no tak sú pridružení v tej a vytvárajú organizácie, ktoré sú cirkvy a na čele tých cirkví sú nejakí odnostári. No a my často hodnotíme práve ten vzťah podľa tých hodnostárov, hmm. aj, alebo tých, tých kostoly, alebo čokoľvek, čokoľvek iné. Takže už máme aj adresu. Ďakujeme, Marian, hmm. a knihu, knihu vám samozrejme pošleme. Dobre, e, pomaly sa blíži záver nášho e, dvojhodinového maratónu hmm. vysielania. A Martinka, mňa by zaujímalo v tejto chvíli, uh, s akými hostiami uh, sa stretávate. Zaujímalo by ma, ako hľadáte kontakty na tých, uh, na tých hostí, ako ich obchodne presviečate, aby <laughs> išli do, vaše, do podcastu. A možno v závere aj to, že um, čo bolo pre vás, uh, alebo akí ľudia boli pre vás taký najväčšou inšpiráciou na to, že sa s vami, alebo s vašou rodinou, alebo s niekým niečo zmenilo. Mm. Že, že mali priamy zásah na váš život. Tak začnem od tej prvej otázky, že akých, uh, akých hostí. Ja si vážim každého jedného hostia v, v mojom rozhovore. Uh, tí, ktorí ma počúvajú, pozor, pozerajú, vedia, že ja si často volám aj úplne, že obyčajných, praobyčajných ľudí, ktorí sú častokrát totálne neobyčajní a vedia teda povedať inšpirovať, nakopnúť človeka, takže a ako som už povedala niekoľkokrát, že mne chodia do života také nejaké, že, že veci, zaujímavosti, nové nejaké možnosti, takto isto mne chodia títo ľudia e, do toho podcastu. E, keďže je to celkom už také, že sledované, dostávam aj veľmi veľa typov na hostí, Takže to je e, tiež taká ďalšia linka. Ja už som si musela urobiť taký tajný mail, kde si preposiel <laughs> všetky tieto typy, lebo tých typov je už tak veľa, že už som sa mi to začalo strácať normálne v tom, v tom maili. A vždy, keď mám tak trochu čas, tak tam idem a pozerám si, že, že kto by bol taký nejaký zaujímavý v kontexte toho, aj čo sa deje, aké sú udalosti a teda. Ale ľudí často zaujíma, že ako sa dostávam k takým tým menám alebo k takým tým osobnostiam. Poviem vám, ako som sa dostala napríklad k jednému nenormálnemu, úžasnému, <laughs> fantastickému, najvzdelanejšiemu Čechovi a to je profesor doktor Max Kašparu. Predstavte si, hovorím manželovi v kuchyni, chcela by som urobiť rozhovor s, s Maxom Kašparu. A on mi hovorí, že tak mu napíš, že, že jaj Bože, to, to, on, on, môj muž dáva úplne jednoduché rady do života, hej? <laughs> Že napríklad idem točiť podcast nejaký taký, že máme totálny rešpekt pred tým človekom a, a ja sa spýtam, že Bože Peťko, ako to urobím? A on mi hovorí, normálne do mikrofonu. <laughs> a začne sa smiať. tak eh, ja som teda išla normálne do Google a napísala som, že Max Kašparu. Do Google. Takto ja chodím na hostí. Mm-hmm. Tam na mňa vyskočilo nejaké Esperanto, zavinač, neviem čo je, že toto je aká blbosť. Toto ako určite není jeho adresa. Ale čo som urobila? No napísala som na tú adresu. Hej? Áno. Je to voľne vygoogliteľné. A teraz počúvajte. Spravila som si kávu, odbehla som si na vecko, tak vám hovorím, ako je. Vrátila som sa do tej kuchyne a muž mi hlási, asi ti čukol nejaký mail, lebo som mala notifikácie zapnuté. Kto mi píše? Max Kašparu. To mm. trvalo 5 minút. Mm. Čiže za prvé trafila som ten mail, za druhé on akurát bol pri maili, čiže ja stále si myslím, že mňa má pán Boh rád, jednoducho mne sa dejú takéto malé Zázraky, ktoré ja neviem popísať. A Max Kašparu mi píše, zdravím vás, velice rád a ja som s ním chcela teda online robiť ten rozhovor, lebo však on býva v Čechách. S hodou okolností budú na Slovensku o 10 dnú, môžeme sa setkať. No ja som na to civela ako blázon. Je, to tak jasné, že môžeme. A niekde pri Nových zámkoch, alebo kde, lebo on chodí tu ešte učiť niekde na vysokú školu. Takto ja chodím k hosťom. Uh-huh. A ako som sa dostala k Aničke Hogenovej? To sa ma mnohí pýtali. No tak ako? No napísala som jej na mail. Ale čo sa stalo? Odpoveď neprišla. A tu ide to, že nikdy sa nevzdávajte. Tak som to niekde spomínala, že vlastne teda e, mi nedošla tá odpoveď a na čo mi bolo povedané, no ale z tej práce tam odtiaľ ju vyhodili, tak ten mail je asi nefunguje. Tak hm. som pohľadala ďalej. A keď som jej napísala na ten správny mail, ten, tá odpoveď prišla zase ešte v ten istý deň. A väčšinou mi to ľudia napíšu, že už niečo videli u mňa, že to sledujú, že sa im páči, ako sa snažím svietiť na tie témy, lebo čo ja sa pokúšam robiť je, a to stále vysvetľujem, že som tá lampa, ten lúster, máme tu dobu, viete, že sa môžete vy, vymenovať za čo chcete, áno, 72 <laughs> no. genderov a tak. Ja som seba sama vyhlásila za lúster, ale taký lúster, ktorý sa snaží svietiť na témy. Takže Eh, mnohí tí ľudia si aj pozrú, čo som robila, už teraz to aj takto sa dá, a, alebo si eh, predtým pozreli, som im poslala link na nejaký rozhovor môj v magazíne alebo tak a takto to vzniká. Čiže eh, naozaj niekedy na tých akoby že najdôležitejších alebo ja neviem, tie kapacity, lebo pre mňa každý host dôležitý, ale také tie kapacity, čo si človek myslí, že no ten ani neodpíše, boh vie, ako k tomu sa ani nedostanem, tomu ani nenapíšem, mám tú skúsenosť, že odpisujú veľmi rýchlo. Mm. Keď sa im zdá, že môžu sa dostať k publiku, ktorému vie ich hlas pomôcť. Ano. Urobia to. Súhlasím. Mm. Dobre, a teraz tá ďalšia časť, e, e, že e, čo bolo pre vás, alebo kto bol pre vás taký, takou wow inšpiráciou, a, že to zmenilo váš život alebo mm. vás posunulo niekde ďalej? Mm. Tak poviem jednu, uh, jednu kapacitu a poviem jednu obyčajnú ženu. Mm -hmm. Tak, uh, a ne, obyčajné ženy poviem dve. <laughs> tak, kapacita. A profesorka Anna Hogenová, keď som s ňou robila prvý rozhovor, to bolo ešte počas prudkej korony. <laughs> a vtedy bolo veľmi ťažké e, sa postaviť sam za seba. A vtedy bolo veľmi ťažké povedať svoj vlastný názor. A aspoň, aspoň náznakom ho povedať už to bolo ťažké. A ona na záver toho nášho rozhovoru, a to nikdy nezabudnem, vytiahla, ale je to v podstate, je to niečo, čo hovoril Sokrates. A to, keď stojím v akékoľvek ťažkej situácii ja sa rozhodujem, že či teraz zahrám, tak ako nejak všeobecne, alebo sa postavím za seba a poviem, ako to cítim, vždy si spomeniem na profesorku Anu Hogenovú a na Sok- Sokratové, i kdyby tvá líra hrala falešne a falešne spíval zbor, ktorému diriguješ. Jediné, co nikdy, nikdy nemôžeš pripustiť, je rozpor se samým sebou. Mm. A prepačte teda, že to hovorím po česky, ale <laughs> skrátka mám to tak za, vlastne zahlbané, ako to ona krásne hovorí tou, tou češtinou, tak tá moja nie je taká pekná. Takže toto mňa veľmi podporuje v tej, v tej myšlienke stáť si za svojím, aby som sa mohla každé ráno pozrieť do zrkadla. A dve, obyčajné, neobyčajné ženy. Jednu som už spomínala, je to Terezia Valentínová, ktorá, <laughs> o ktorej som si na počiatku, keď som ho prvýkrát stretla, myslela, že že, že ja neviem. No, zkrátka mi pripadalo, že nemá všetkých pohromade a stále sa tak usmievala. Ona, ona sa non-stop usmieva, tak dnes už viem, že to naozaj pramení z tej viery a že to, čo, ako sa ona tvári a to, čo hovorí, je naozaj aj to, čo žije. Tak ona a napríklad zoberiem sem do tohto priestoru do Dulednicku. Je to obyčajná, neobyčajná žena, ktorá trpela uh, ťažkou kronovou chorobou, už tu vlastne ani nemala byť. A pani má vyše 70 a beha maratóny, ale skutočné hmm. maratóny, nie nejaké starecké maratóny. A to na začiatku svojej cesty nevedela prejsť ani 100 metrov bez toho, aby sa s prepačením nepototo, lebo mala tento typ tej chronovej, chronovej choroby. A viete, ako začala behávať? Nosila si so sebou vrecko a lopatku. A keď to na ňu prišlo, tak sa niekde toto pri kričku pozberala to po sebe, ako niekto po psikovi mm-hmm. a takto postupne vytrenovala seba, myseľ, aj telo a dnes je to jedna zdravá, úžasná, fantastická žena. Takže to som som chcela dať napríklad do tohto priestoru, takže dodala Dnická. Ako príklad, ale ja som tých rozhovorov urobila, ja neviem, 250, 300, ja už to ani nepočítam. A pre mňa naozaj každý host, vzácný host. Mm-hmm. Milí priatelia, naša relácia je na, naozaj na konci a ja by som nadviazal na vaše posledné slova mojím dnešným veľmi vzácným hostom eh, bola blogerka, podcast, podcastérka. Joško Banáš mi vymyslel také dobré, keď chcete, no. jedným slovom. Martinka, vy ste publicistka. Dobre, publicistka <laughs> Martinka Valachová, autorka knihy Kam miznú vaše peniaze. A ja dnes môžem povedať po týchto dvoch hodinách, že som dostal čiastočnú odpoveď na moju prvú otázku, kto ste. A som veľmi rád, že som vás takýmto spôsobom mohol spoznať nielen na tej obrazovke alebo na tom počítači, ale že ste e, boli e, v štúdiu Slobodného vysielača ako veľmi zácný host. Teším sa na možno ďalšie nejaké stretnutie možno aj tu štúdiu Rádia Slobodný vysielač alebo niekde inde. Prajem vám šťastnú cestu domov. Ďakujem. Nech sa vám darí. Mm, veľmi radi budeme, alebo budem rád počúvať vaše e, podcasty, pretože sú veľmi obohacujúce. No a teraz môžete, ešte máme nejaký čas, jednu, dve minútky, od, nejaké posolstvo pre našich hm. poslucháčov. Tak teraz ste ma dostali, lebo záverečný odkaz, uh, to je vždy to, na čo sa pýtam ja, mojich hostí. <laughs> Niektorých to zaskočí, teraz to zaskočilo vlastne aj mňa, vidíte, nič špeciálne som si nepripravila. Uh, <laughs> zo začiatku, keď som sa to pýtala hostí, to sem vnesiem, to bude také trošku vtipné. Uh, a mala som hostia Milana Markoviča, a pýtala som sa to tak trošku nešikovne. Pýtala som sa, čo by ste našim divákom odkázali. A Milan tak sedel, tak sa zadíval, tak pogúľal tými svojimi očami a hovorí, no, no, ako, no neviem, čo by som odkázal, no ja nejaký veľký majetok nemám. <laughs> tak odtedy, odtedy sa už pýtam na záverečný odkaz, ako Milan mi dal takúto milú, milú príučku Slovenčiny. Uh, Uh, ja neviem, čo by som, čo by som také uh, múdre povedala. Už som toho sa snažila dnes nejak povedať dosť. Uh, myslím si, že je veľmi dôležité v tejto dobe, v ktorej žijeme, alebo veľmi rýchle, si možno tak trošičku sa snažiť aspoň rozširovať to vedomie, to, čo si ja veľmi často odnášam z tých rozhovorov, že dovoľme, dovoľme si aspoň pripustiť, že veci v živote môžu byť inak a iné, ako nám je buď predostierané, alebo ako sme boli doteraz zvyknutí. A to je, myslím si, že tak, taký návod, patent e, na to, ako prežiť e, tieto turbulentné časy, rýchle, ktoré žijeme. Vyborím, ďakujem veľmi pekne. Pre mňa to bolo, bol odkaz e, od vás, buďte sami sebou, vytrvajte a začnite od znova. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.